E, salamu alaikum, nismo pratili emisiju od početka, ne znamo temu, imamo pitanje. Šta preporučujete osobama koje su živjele džahilijet pa spoznali istinu? Da li će Allah takvima oprostiti grijehe ili upitnik? Zabrinuti slušalci, neka vas uzvišeni Allah nagradi. Salam. Amin. Assalamu السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله ولما الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبتهم ولما الله سبحانه وتعالى دام مقابل توبوا إن الحسنات يذهبن السيئات كاجة جل شأنه زيست دبرا ديلا بريش وروجنا Ako čovjek spozna da je bio u zabludi, da put i pravac kojim je išao je vodio u ponor i ka krivom putu, a onda Đelešenu njegovo srce otvorio da osjeti šta je to uputa, on njegovo je na njemu je da se pokaje, učini istigfar i ne vraća se više na taj put, a onda dobrim dijelima dokaže tu teubu kako bi na takav način osjetio slasti badeta i vraćanja ka uputi. I nema od najljepših trenutaka jeste to da rob osjeti da je zgriješio, da je bio nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i onda se vrati okrilje stvoritelju, kaže Đelešenu, inna Allahe juhibbu tawabin wa juhibbu mutatahirin. Zaista Đelešenu voli one koji se istinski kaju i oni koji se čiste. Zato od edeba roba jeste da se vrati gospodaru subhanahu wa ta'ala, prizna svoj grijeh i napusti ono što je zabluda, jer u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala upravo je sreća i svaka i hajr, a u griješenju i lutanju je svaki ponor i kazna. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva zablude, u puti na stazu onih koje je Đelešenu voli.